Անցած երկու տարիներին, ինչ հայոց Բերթաքաղաքը հայտնվել է ադրբեջանցիների տիրապետության տակ, այնտեղ տասնյակ մեծ ու փոքր միջոցառումներ են կազմակերպվել, նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ Ադրբեջան ամեն ինչ անում է Շուշիի ադրբեջանական լինելն ապացուցելու համար, եւ որքան հեռու է Շուշին ադրբեջանականությունից, այնքան ավելի մեծ են գործադրվող ջանքերը հակառակն ապացուցելու ուղղությամբ։ Շուրջ 1 շաբաթ առաջ Շուշիում կազմակերպված հերթական միջոցառմանը այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե ադրբ ադրբեջանական ինքնությունը պատմականորեն կապված է Շուշիի ու նրա խորհրդանիշների հետ։ Ինչ կապ ունի հայկական Շուշին դեռևս անցյալ դարի 20-ական թվականների ստեղծված ադրբեջանական ինքնության հետ եւ ինչու է Բաքուն փորձում ամեն գնով ադրբեջանականացնել հայոց բերդաքաղաքը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանը միայն իրեն հատուկ ձեռագրով ամեն կերպ փորձում է վերացնել հայկական հետքը օկուպացրած տարածքներում, հատկապես Շուշիում։ Մշակութային ցեղասպանությունը հայկական եկեղեցիների վիմագիր արձանագրությունների ջնջում եկեղեցի եկեղեցիների հիմնահատակ քանդում, հայկական եկեղեցիների աղվանականացում իրագործվում է ամենաբարձր պետական մակարդակով։ Այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի դեպքում զարմանալի չէ, քաղաքակիրթ մարդկության լրությունն է անհասկանալի, ասում է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Սա շատ վտանգավոր գործունեություն է եւ ես այս գործունեությունը Ադրբեջանի կբնութագրեի ոչ միայն որ ուղված է հայ ժողովրդի դեմ, Արցախի դեմ, այլ նաեւ սա ընդհանրապես հակամարտկային, հակամամաշխարային մշակույթի դեմ ուղված գործունեությունը։ Ադրբեջանը ոչ միայն մշակութային ցեղասպանություն է իրականացնում Շուշիում, այլև ամեն կերպ փորձում է թուրքական ներկայությունն ապահովել այնտեղ։ Այս տարվա մարտի 31-ին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը Շուշին հրճակել է 2023 թվականի թուրքական աշխարհի մշակութային քաղաք։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը Շուշին թուրքականացնելով։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը նկատում է, որ այս հարցը պետք է դիտարկել աշխարհակաղակական տեսակետից եւ առանձնացնում երեք կարևոր հանգամանք տեսնում եմ առաջին հերթին պանթուրքիստական այդ ծրագրերի շրջանակներում Շուշին օգտագործելու ձգտում։ Երկրորդ հանգամանքը դա կապված է նրա հետ, որ Շուշին պատմականորեն կարևոր դերակատարում է ունեցել մեր տարածաշրջանի կյանքում։ Եվ դա հիմնականում շատ եւ շատ կարևոր առումով իհարկե պայմանավորված է հայ ժողովրդի գործնեության հետ, մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների գործնեության հետ, որը կապված է Շուշիի հետ։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը փորձում է այդ Շուշիի տարածաշրջանային նշանակությունը յուրացնել։ Այսինքն մեր տարածաշրջանի համար կարևոր, որ նա ունեցել է վերջին 150-200 տարում, այ դա յուրացնել։ Երրորդ հանգամանքը հաստորեն փորձելով յուրացնել Շուշին իր այդ երկու հանգամանքներով։ Ադրբեջանը նաև իր համար ուզում է ստեղծել հնարավորություն, որ Շուշիի միջոցով ինքը դառնա նաև կարևոր կենտրոն քաղաքական առումով։ Ընդ որում Ադրբեջանն այս քայլերն իրականացնում է ակնհայտ շտապողականությամբ։ Սա էլ իր պատճառներն ունի, նկատում է զրուցակիցս կարծում եմ որ սրա հետևում ամենածեն մտավախությունը որ չնայած որ պաշտոնապես բազմաթիվ անգամներ Ադրբեջանը հայտարարում է որ Արցախի հիմնահարցը լուծված է բայց իրականում նրանք հասկանում են որ դա այդպես չէ եւ մտավախություն ունեն որ կարող է իսկապես սկսի Արցախի հիմնահարցի իրական օբյեկտիվ լուծման գործընթացը եւ իրենք կորցնեն Շուշին Նման քաղաքականությունը Ադրբեջանը ворթեգրել է դեռևս խորհրդային տարիներին։ Պատմությունը խեղաթյուրել, կեղծել հնարավոր է, ջնջել իրականությունը անհնար։ Շուշին 19-րդ դարի արևելյան Հայաստանի կրթամշակութային խոշոր կենտրոններ։ Այստեղ են հիմնվել գիտական բարբերականներ, թերթեր, հանդեսներ։ Այդ դարաշրջանի հայ մշակութային կրթական ներուժը կենտրոնացված էր Շուշիում եւ Թիֆլիսում, ասում է պատմաբան Լեռնիկ Հովանիսյանն ու պատմական փաստեր վկայակոչում։ Ինչքան էլ 2-3 իրենց մուղամասողներով աշուղներով Շուշին ցանկանան ներկայացնել որպես իրենց կոնսերվատորիա եւ այլն, հաստ մնում է այն, որ հենց միայն նկարիչ Ստեփան Աղաջանյան, քանդակագործ Հակոբ Գյուրջյան, այն մեծերը, որոնք խվել է Շուշին, սա հենց կողմնորոշիչ է եղել ամբողջ հայ մտավորականության մեջ ողջ 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարաշրջանի ընթացքում փաստ է եւ այն, որ Շուշիում 1895 թվականին Երվանդ Լալայանի կողմից առաջին անգամ հիմնված ազգագրական հանդեսը ավելի հին է, քան ադրբեջանցի էթնոնիմը։ Պատմությունը վկայում է, որ Ադրբեջան պետությունը ստեղծվել է 1936 թվականին։ Մինչ այդ նույնիսկ Շուշիում բնակվող մահմեդականներն իրենք իրենց ադրբեջանցի չէին համարում։ Նույնիսկ 1921 թվականի հենց իրենց իսկ ադրբեջանական ԽՍՀ կողմից կատարված գյուղատնտեսական մարտահամարի կամ 1926 թվականի ԽՍՀՄ առաջին մարտահամարի տվյալներում, երբ որ նշվում էր այս կամ այն բնակչության էթնիկական կազմը, գրված էր ադրբեջանցի էթնոնիմը, այդպիսի էթնոսի անուն կար, կարող են ապացույց բերել։ Մինչև 1936 թվականը որևէ տեղ ֆիքսված է ադրբեջանցի անվանումը։ Իհարկե ոչ, միանշանակ ոչ։ Եվ այդ մարդիկ իրենց ադրբեջանցի չէին համարում մինչև ստալինյան համարադրությունը այսպես կոչված 1936 թվականին։ Նրանց հետո սկսվեց այդ էթնոնիմը բավականաչափ շատ օգտագործել։ Եվ անունից խոստովանում են ադրբեջանցի հետազոտողները։ Փաստը մնում է փաստ եւ ասել որ Շուշին առավել եւս 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի համար ասել որ դա ադրբեջանական քաղաք է, պարզապես ծիծաղելի է։ Գերության մեջ գտնվող Շուշին հայկական պահելու համար պետք է աշխատել, պայքարել տարբեր ճակատներում։ Լեռնիկ Հովանիսյանը համոզված է, որ պայքարն անպայման իր նպատակին կհասնի, եթե ճիշտ կազմակերպենք մեր անելիքները։ Եվ հազարամյակների քրիստոնեական աղոթքների բերթակղակում նամազների շրջանն էլ կմնա միայն պատմության լուսանցքում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։